15 skirsnis Tačiau šitaip gododamas savo godas, jis jau kiek laiko girdėjo kažkokį keistą garsą. Tarytum skambėjo varpelis. Garsas aidėjo darže. Jis aiškiai jį girdėjo, nors skambesys buvo silpnas. Jis priminė tą padriką muziką skambalėlių, kurie parišami gyvuliams naktigonėje. Išgirdęs garsą, Žanas Valžanas atsisuko. Įsižiūrėjęs pamatė, kad sode kažkieno esama – Būtybė panašiai žmogų, vaikščiojo melionų darže tarp stiklinių langų, čia pasilenkdama, čia atsitiesdama, čia sustodama, darydama vienodus judesius, tarsi kažką vilktų ar kloto ant žemės. Atrodė, kad toji būtybė šlubuoja. Žanas Valžanas krūptelėjo, jį apimė baimės drebulys būdingas tiems, kurios kas persekioja. Viskas jiems baisu, viskas kelia įtarimą, jie bijo dienos šviesos, nes jį padeda juos matyti, bijo nakties, nes jį padeda juos iš netyčių užklupti – Neseniai jis virpėjo, kad sodas tuščias, o dabar virpėjo, kad jame kažkas yra. Tariami siaubai jame užleido vietą realiems siaubams. Jis tari savo, kad žaveras ir policijos agentai gal dar ir nėra nuėję. Be abejo, jie bus palikę gatvėje žmonių jam sekti. Jei tasai žmogus jį aptiks sode, tai jums šaukti, kad jis vagis ir jį išduos. Švelniai paėmęs ant rankų užmigusią kozetę, jis nunešė ją į tolimiausią sandėlio kampą ir paguldė ant krūvos senų sulūžusių rakandų. Kozetė nesukrutėjo. Iš tos vietos įsekė, ką veikia būtybė vaikščioti tarp melionų lysvių. Buvo keista, kad varpelis skambėjo su kiekvienu to žmogaus judesiu. Kai žmogus artėdavo, artėdavo ir garsas, kai jis toldavo, toldavo ir garsas. Kai jis padarydavo kokį staigų judesį, jį lydėdavo skambalėlio tremolo. Kai sustodavo, nutildavo ir garsas. Matyt, skambalėlis pririštas prie šio žmogaus, bet jei taip, tai ką tas galėtų reikšti, kasgi tasai žmogus, kad jam tarytum avinui ar buliui parištas skambalas. Pat savo mintyse davinėdama šios klausimus, jis palėti kozetės rankas. Jos buvo šaltos kaip ledas. Ak, dieve mano, tarė jis. Jis tyliai pašaukė. Kozetė. Ji net merkė akių, jis smarkiai ją papurti, ji nepabudo. Nejaugi jį mirė, tarė jis ir pašoko ant kojų visas virpėdamas. Klaikiausios mintys padrikai ėmė suktis jo galvoje. Esti akimirku, kada baisingi spėjimai apspinta mus, nelyginant spiečiai furijų, ir verštai įsiveržė visas mūsų smegenų kerteles. Jeigu pavojus grėsia tiems, kuriuos mes mylime, tai nerimas dėl jų sukelia visokiausių siaubus – Jis prisiminė, kad miegas plyname ore šaltą naktį gali būti mirštamai pavojingas. Kozetė gulėjusi tiesusi ant žemės prie jo kojų, išbliškusi nejudėdama. Jis pasiklausė jos kvėpavimo, jį kvėpavo, bet taip silpnai, jog jam atrodė, kad tas kvėpavimas tuo jums ir sustos. Kaip ją atšildyti, kaip pažadinti. Apie nieką daugiau jis negalėjo galvoti, netekęs proto jis polė lauk iš griuvėsių – Ne vėliau, kaip už ketvirčio valandos kozetė truks pliš turi būti prie ugnies ir lovoje. Devintas skyrius. Žmogysta su skambalėliu. Žanas Valžanas patraukė tiesiai prie to žmogaus, kurį matė sode. Jis rankoje laikė krūvelę pinigų ištrauktų iš lemenės kišenėlės. Žmogus stovėjo nuleidęs galvą ir nepamatė jo prieinant. Žengęs kelis stambių žingsnių, Žanas Valžanas atsidūrė prie jo – Žanas Valžanas jam sušuko šimtas frankų. Žmogus pašoko ir įsmeigė į akis. Jūs uždirbsite šimtą frankų, kalbėjo toliau Žanas Valžanas, tik priglauskite mane šią nakt. Minulis ryškiai apšvietė įsigandusi Žano Valžano veidą. Betgi tai jūs, dėdė Madlenai, sušuko žmogus. Tas vardas ištarta šią nakties valandą šioje nežinomoje vietoje, šio nepažįstamo žmogaus priverti Žaną Valžaną atšokti. Jis laukė visko, tik tai ne šito. Prieš jį stovėjo susikūprinę šlubą senukas apsirengęs valstietiškais drabužiais, ant jo kairiosios kojos buvo odinis antkelis, prie kurio kabojo didokas kambalas. Jo veidą dengė šešėlis, todėl jo įžiūrėti nebuvo galima. Tuo tarpu senukas nusėmė kepurį ir prakalbo visas drebėdamas. Ak, dieve mano, kaip jūs čia patekote, dėdė Madlenai, pro kur jūs įėjote, Jėzau mėliausias, ar ne iš dangaus iškritote? Nieko nebūtų čia keista, nes iš kurgi jums nukristi, jeigu ne iš dangaus, bet į ką jūs panašus, be kaklos karelis, be skribelės, be surduto. Jei kas nežinotų, kas jūs toks, tai galėtų įsigasti, be surduto, viešpadė dievę, nejaugi ir šventieji dabar iš proto kraustosi, kaipgi jūs čia įėjote? Žodžiai birte biro. Senis kalbėjo su kaimietišku šnekumu, kuriame tačiau nieko nebuvo grėslaus. Viskas buvo pasakyta tokiu tonu, kuris rodė ir apstulbimą, ir naivų geraširdiškumą. Kas jūs esat ir kas čia per namas? paklausė Žanas Valžanas. Šimts pypkių, šia tau, sušuko senis. Bet juk aš esu tas, kurį jūs čia įtaisėte, o šis namas yra tas, kur jūs mane įtaisėte. Kaip? Nejaugi jūs manęs nepažįstate? Ne, atsakė Žanas Valžanas, o iš kurgi jūs mane pažįstate? Jūs man gyvybę išgelbėjote, tarė žmogus. Jis atsisuko, mėnulio spindulys aiškiai nušvietė jo profilį ir Žanas Valžanas pažino senį Fošlevaną. A, tarė Žanas Valžanas, tai jūs, taip aš jūs pažįstu. Ačiū Dievui, tarė senis priekaištingų tonų. O ką jūs čia veikėte, vėl paklausė Žanas Valžanas. Ką veikiu, ogi melionus dangstau. Iš tikrųjų, tuo momentu, kai Žanas Valžanas kreipėsi į senį Fošlevaną, šis laikė rankoje galą šiaudinio uždangalo, kuriuo taisėsi dengti melionų lysvę. Jis jau buvo užtiesęs keletą tokių uždangalų per tą valandą, kai buvo sode. Dirbdama šitą darbą jis ir darė tuos keistus judesius, kurio Žanas Valžanas stebėjo sandėliu. Fošlevanas kalbėjo toliau. Aš tariau, tokia šviesi mėnesiena vadinasi bus šalna – imsiu ir apvilksiu šiltais drabužėliais savo melionus. O ir jums, pridūrė jis žiūrėdamas į Žaną Valžaną ir garsiai nusijuokdamas, šimts pypkių taip pat praversto apsirengti, bet kaipgi jūs čia patekote? Žanas Valžanas pamatęs, kad senis jį pažįsta, nors ir Madleno vardu, kalbėjo su juo jau kiek atsargiau. Jis pats ėmė senį visko klausinėti, kad ir keista, bet jų rolis tarytum pasikeitė – Dabar klausinėjo jis, neprašytas svečias. O kokį jūs čia skambalėlį turite prie kelio? Šitą? Atsakė Fošlevanas. O tai dėl to, kad manęs lenktusi. Kaip tai lenktusi? Senis Fošlevanas paslaptinga mina mirktelėjo. Po šimts. Šiuose namuose gyvena tik tai moterys, daug jaunų merginų. Joms atrodo, kad su manimi susitikti pavojinga. Skambalėlis jas įspėja. Kai aš artėju, jos pasišalina. O kas čia per namai? Na va, juk jūs gerai žinote – Ne, nežinau. Betgi jūs pats mane čia įtaisite sodininku. Atsakykite man taip, lyg aš nieko nežinočiau. Na gerai, čia mažojo pikpiuso vienolynas. Žanas Valžanas pamažu pradėjo prisiminti. Atsitiktinumas tikriau apvaizda jį atbloškė kaip tik į tą Sant Antuano kvartalo vienolyną, kur prieš dviejus metus pagal jo rekomendaciją buvo priimtas sodininkų senis Fošlevanas, aplošintas prislėgusio vežimo. Tarsi kalbėdamas pats su savimi jis pakartojo mažojo pikpiuso vienolynas. Taip, taip, iš tikrųjų, vėl prabilo Fošlevanas. Bet kaipgi jūs po velnių vis dėlto čia patekote, dėda Madlenai? Tegu jūs šventas, bet vis tiek vyriškis, o vyriškiams čia nevaliai įeiti. Betgi jūs čia gyvenate, tik aš vienas ir gyvenu. O vis dėlto aš čia turiu pasilikti, tarė Žanas Valžanas. Ak, dievulėlį, sušuko Pašlevanas. Žanas Valžanas priejo prie senukų ir rimtai jam tarė, dėdė Fošlevanai, aš jums išgelbėjau gyvybę. Ašgi pirmas tai prisiminiau, atsakė Fošlevanas. Tai va, ar jūs galite šiandien padaryti man tai, ką aš jums kažkada esu padaręs? Fošlevanas savo senomis raukšlėtomis virpančiomis rankomis paėmė galingą Žano Valžano rankas ir kelias sekundės tarsi negalėjo ištarti nei žodžio. Pagaliau sušuko, o tai būtų dievo malonė, Jeigu aš galėčiau bent kiek jums už tai atsilyginti, aš išgelbėti jums gyvybę, ponas merė, darykite su manimi ką tinkamas. Iš džiaugsmo ir nuostabo senukas tarsi kitų žmogum virto, jo veidas spinduliavo. Ką aš turiu daryti, paklausė jis. Aš jums paaiškinsiu, turite kambarį. Aš gyvenu atskirame namiūkštyje, na ten už senojo vienolino griuvėjusi užkampė, kur jo niekas nemato. Tenai trys kambariai. Iš tikrųjų, namiukštis glūdojo už griuvėsių ir visiškai nekrito į akį. Žanas Valžanas jo nebuvo nei pastebėjęs. Gerai, tarė Žanas Valžanas. Dabar aš jūs prašau dviejų dalykų. Kokių, ponas merė? Visų pirma, jūs nieko niekam nepasakosite, ką apie mane žinote. Antra, jūs pats nesistengsite, ką daugiau apie mane sužinoti. Kaip norite. Aš žinau, kad jūs negalite padaryti nieko nedoro ir visados buvote šventas žmogus – bet togi jūs pats mane čia įtaisite, atseit tai jūsų dalykas, aš jūsų valioje. Sutarta. Dabar eime su manim, paimsime vaiką. A, tarė Fošlevanas, yra ir vaikas. Daugiau jis nebepridūrė nė žodžio ir nusekė paskui Žaną Valžaną, kaip šuo paskui šeimininką. Nepraėjo ne pusvalandžio ir kozetė, parausvėjusi nuo kaitrios ugnies, miegojo senojo sodininko lovoje. Žanas Valžanas vėl pasirišo kaklos karelį ir apsivilko redingotu, susirado ir pasiėmė permestąją per sieną skrybelę, kol Žanas Valžanas vilkosi redingotu, Fošlevanas nusirišo raištį su skambalėliu, kuris dabar pakabintas ant vinies greta pintinės puošė sieną. Vyrai šildys atsirėmė alkūnėmis į stalą, ant kurio Fošlevanas padėjo gabalą sūrio, pikliuotos duonos, butelį vyno bei dvi stiklinės, ir senis ranka palietė Žanui Valžanui kelį tarį. Ak, dėdė Madlenai, jūs nei iš karto mane pažinote, Jūs gelbite žmonėms gyvybės, o paskui juos užmirštate, šitaip negerai. O jie jūs atsimena. Jūs nedėkingas. Dešimtas skyrius, kur pasakojama, kaip žaverui įslydo grobis. Įvykiai, kurių užkulisinę, taip sakant, pusę mes ką tik matėme, vystėsi pačiomis paprasčiausiamis aplinkybėmis. Kai Žanas Valžanas Žavero suimtas prie Fantinos mirties patalo tą pačią naktį pabėgo iš pajūrio Mantrailio kalėjimo, policija spėjo, kad pabėgęs katurgininkas bus patraukęs į Paryžių. Paryžius yra verpetas, kuriame viskas dingsta. Šiame pasaulio Armenyje viskas išnyksta kaip jūros Armenyje. Joks miškas geriau nepaslepia žmogaus kaip minę. Visokie bėgliai šitai žino, jie pasineria į Paryžių tarsi į prarąją – Esti prarajų, kurios išgelbi gyvybę, policija irgi tai žino. Ir Paryžiuje ieško to, ką pameta kitur. Ji ten ieškojo ir buvusio pajūrio Montreilio mero. Žaveras buvo iškviestas Paryžiun į pagalbą ir Žaveras iš tikrųjų labai daug padėjo sugauti Žaną Valžaną. Žavero olumą ir sumanumą šiame darbe pastebėjo pono Šabulje, prefektūros sekretorius prie grafo Angleso – Pona Šabulie, kuris jau ir anksčiau globojo Žaverą, pasirūpino, kad pajūrio Montreilio inspektorius būtų perkeltas į Paryžiaus policiją. Ten Žaveras pasirodė naudingas įvairiausiais atžvilgiais ir turime tai pažymėti vertas pagarbos, nors tasai žodis ir atrodo neįprastas, kalbant apie panašias paslaugas. Jisai negalvojo daugiau apie Žaną Valžaną, juk skalikai pradėjo medžioti naują vilką užmirštą vakarykštį – bet netikėtai 1823 metų gruodžio mėnesį jam pasitaikė pažvelgti į laikraštį, nors šiaip jis niekomet neskaitydavo laikraščių. Šį kartą Žaveras, būdamas monarchistas, panoro sužinoti visas smulkmenas apie princo generalisimo iškilmingai žengimą į Bajoną. Kai jis baigė skaityti jam įdomų straipsnį, puslapio apačioje jo dėmesį patraukė vienas vardas – Žano Valžano vardas – Laikraštis pranešė, jo katurgininkas Žanas Valžanas yra miręs ir to pranešimo forma buvo tokia oficiali, kad Žaveras jo teisingumu negalėjo suabejoti. Jis tik pasakė, čia tai garantuotas patupdymas. Paskui numetė laikraštį ir daugiau apie tai negalvojo. Po kiek laiko Senos ir Uazos prefektūra atsiuntė į Paryžiaus policijos prefektūrą pranešimą, kad Monfermeilio komunoje pagrobtas vaikas – ir kad tas pagrobimas, kaip žmonės kalba, įvyko ypatingomis aplinkybėmis. Mažą septyniarių, aštuonerių metų mergytę, rašyta pranešime, kurią motina buvo palikusi vietos muklininko globoje, pagrobė kažkoks nepažįstamas žmogus. Mergytė vadinosi Kozetė, o jos motina buvo mergina vardu Fantina, mirusi ligoninėje nežinia kur ir kada. Šis pranešimas pateko į Žavero rankas ir jį privertė susimastyti. Fantinos vardą jis gerai žinojo. Jis prisiminė, kad Žanas Valžanas buvo privertęs jį, Žaverą, nusikvatoti, paprašęs tris dienas palaukti, kad galėtų nuvykti paimti tos merginos vaiko. Jis taip pat prisiminė, kad Žaną Valžaną policija suėmė Paryžiuje tuo momentu, kai jis lipo į Monfermeilio diližaną. Kai kurie faktai tuo metu netrodė, kad tuo diližanu jis naudojosi antrą kartą ir kad jau Dieną prieš tai buvo padarę savo pirmąją išvyką į to kaimo apylinkės, nes pačiame kaime jo niekas nebuvo matęs, ko jam reikėjo Monfermeilyje. Niekas negalėjo įspėti. Žaveras dabar suprato, ten buvo Fantinos duktė. Žanas Valžanas buvo nuvykęs jos paimti ir štai dabar tą mergaitę pagrobė nepažįstamas žmogus. Kas galėjo būti tas nepažįstamas žmogus? Nejaugi tai būtų Žanas Valžanas, bet Žanas Valžanas buvo miręs – Žaveras niekam netaręs nei žodžio sėdo į omnibusą važiuojantį nuo alavinio dubens viešbučio planšeto akligatvyje ir nuvyko į Monfermeilį. Jis tikėjosi, kad toji kelionė jam viską nušvies, bet jinai jam viską aptamdė. Pirmasis diena susierzinę tenardie daug plepėjo. Vieversėlio dingimas sukėlė kaime samišį. Beregint paplito kelio šio įvykio versijos ir pagaliau atsirado istorija apie vaiko pagrobimą. To padarinys ir buvo raportas, kurį gavo policija. Tačiau pirmajam apmaudui praėjus, tenardie savo nuostabaus instinkto dėka labai greitai suprato, kad ne visuomet naudinga trukdyti poną karališkai prokurorą ir kad jos skundai dėl kozetės pagrobimo visų pirma atkreips budrę teisingumo akį į patį ir į daugybę jo tamsių darbelių. Šviesa tai toks dalykas, kurio visų labiausiai bijo pelėdos. Be to, kaip jis paaiškins tų pusantro tūkstančio frankų gavimą? Jis staigiai pakeitė savo elgesį, užkišo burną žmonai ir dėdavosi nustebęs, kai imdavo kas nors kalbėti apie vaiko pagrobimą. Jis nieko nesuprantas. Be abejo, iš pradžių jis kundėsis, kad iš jo taip greitai pagrobė tą brangę mažytę, jis ją mylėjęs ir jam norėjosi ją pasilaikyti dar dvi, tris dienas. Bet jos atvykęs pasiimti senelis ir tai visiškai suprantama. Jis prasimanė senelį ir tai darė gerą įspūdį. Tai šitą istoriją Žaveras ir išgirdo atvykęs į Monfermeilį. Senelis įstūmė Žaną Valžaną. Tačiau Žaveras kai kuriais klausimais tarytum zondų patikrino Tenardie istoriją. Kas buvo tas senelis ir kaip jis vadinosi? Tenardie atsakė paprastai. Turtingas ūkininkas, aš mačiau jo pasą, jo pavardė rodosi Giljomas Lamberas – Lamberas yra patogi ir patikima pavardė. Žaveras sugrįžo į Paryžių. Tasai Žanas Valžanas tikrai mirė starį į savo. O aš avigalvis. Jis buvo beužmirštas visą tą istoriją, kai 1824 metų kovo mėnesį išgirdo kalbant apie kažkokį keistą žmogų gyvenantį Sen Medaro parapijoje, kurį žmonės vadino Elgetą duodančių išmaldą. Šnekėjo, kad tasai žmogus esas rentininkas – Jo tikrojo vardo niekas nežinas, jis gyvenas vienas su aštuonerių metų mergaitė, kuri tiek te atsimenanti, kad esanti iš Monfermeilio. Vėl Monfermeilis. Šis vietovardis privertė žaverą susidomėti. Senis buvęs bažnyčios sargas, o dabar policijos šnipas, kuriam tas žmogus duodavo išmaldą, pridūrė kelias kitas smulkmenas. Tasai rentininkas labai vengia žmonių. Išeinas į gatvę tik vakarais – su nieku nesikalbas, nebent kartai su pavargeliai, su nieku jokių reikalų neturys. Vilkys baisių senų geltonos spalvos redingotu, kuris vertas kelių milijonų, nes esas visas pamuštas banknotais. Pastarasis dalykas ypač sužadino žaveros malsumą. Norėdamas iš arti pamatyti tą fantastišką rentininką ir jo nepabaidyti, jis kartą pasiskolino iš bažnyčios sargo jos karmalus ir įsitaisė toje pat vietoje, kur senas išnipas kas vakaras tupėdavo ir sneukrodamas poterius sekdavo praeivius. Įtartinasis asmuo iš tikrųjų priejo prie šitai persirengusio žavero ir davė jam išmaldą. Ta akimirka žaveras pakėlė galvą ir krūptelėjo, tardamasis pažinę Žaną Valžaną lygiai kaip krūptelio Žanas Valžanas, tardamas jis pažinę Žaverą. Tačiau tamsoje jis galėjo ir apsilikti, juk apie Žano Valžano mirtį oficialiai paskelbta. Žaveras vis dar turėjo abejojimų, rimtų abejojimų, o kai abejodavo, Žaveras, būdamas kurpulingas žmogus, niekomet nieko nečiupdavo už pakarpos. Jis pasikė tą žmogų iki gorbo lušnos, kur be didelio vargo prašnekino senė. Šioji patvirtino, kad – Redingotas pamuštas milijonais ir jam papasakoja apie atsitikimą su tūkstančio frankų banknotu. Jinai pati jį mačiusi, pati jį lietusi. Žaveras įsinomojo kambarį. Ta pati vakarą čia įsikūrė. Jis priejo prie paslaptingo nuomininko durų, vildamasis išgirsęs jo balsą, bet Žanas Valžanas pastebėjo pro užraktos kilutę žvakį šviesą ir nepratarė nei žodžio tuos užlugdydama šnipo kėslą. Kitą dieną Žanas Valžanas nutarė įsikraustyti, tačiau garsas, kurį sukėlė jam iš rankų įsprūdusi moneta, atkreipė senės dėmesį. Šio išgirdusi pinigo žvangėjimą pagalvojo, kad nuomininkas ruošėsi įsikelti ir pasiskubino pranešti apie tai Žaverui. Naktį, kai Žanas Valžanas išėjo, Žaveras jo laukė, su dviem vyrais susiglaudęs už bulvaro medžių. Žaveras paprašė prefektūroje duoti jam kelis pagalbininkus, bet nepasakė, ką jis tikisi pagauti. Tai buvo jo paslaptis. Ir jis nenorėjo atskleisti jos dėl trijų priežasčių. Pirma, todėl, kad mažiausias neatsargumas galėjo sukelti Žanui Valžanui įtarimą. Antra, suimti seną pabėgusi katurgininką laikomą mirusių. Nusikaltėlį, kuris teisingumo sąrašuose amžiams įtrauktas į pačių pavojingiausių piktadarių rubriką, būtų toks pasisekimas, kurio seni Paryžiaus policijos sekliai tikriausiai nebūtų užleidę tokiam naujokui kaip žaveras, ir todėl šis būkštavo, kad jam nepagroptų jo katorgininko. Pagaliau žaveras, būdamas savo srities menininkas, mėgo netikėtumus. Jis nekenti tų iš anksto apskelbtų sėkmingų žygių, kurie dėl ilgų kalbų netenka viso savo naujumo ir įdomumo. Savo šedevrus jis gebėdavo ruošti tylumoje ir paskui staiga apie jos praneždavo. Žaveras sekė paskui Žaną Valžaną nuo vieno medžio lygi kito, paskui nuo vieno gatvės kampo lygi kito, ne vienos akimirkos neišleisdamas jo iš akių. Netgi tais momentais, kada Žanas Valžanas tarėsi saugiausias, Žavero akis sekė jį. Kodėlgi Žaveras nesuėmė Žano Valžano? Todėl, kad dar vis abejojo. Reikia atsiminti, kad tuo laikotarpiu policija nesijautė galinti visiškai savarankiškai veikti. Laisvoji spauda ją varžė. Keli savavališki suėmimai laikraščių iškeltė aikštė nuskambėjo net parlamento rūmose ir įvarė baimės prefektūrai. Pasikesinimas į asmens laisvę buvo laikomas rimtų dalykų. Policijos agentai bijojo apsirikti. Prefektas visą kaltę suversdavo jiems, apsirikimas tai atleidimas iš tarnybos – Galima įsivaizduoti, kokį triukšmą būtų sukėlusi Paryžiuje trumpa žinutė pakartota 20 laikraščių. Vakar vienas baltaplaukis senelis, garbingas rentininkas, savo ramiai vaikštinėję su aštuonerių metų dukraitė, buvo policijos areštuotas kaip pabėgęs katurgininkas ir pristatytas į prefektūros arešto namus. Be to kartojame Žaveras ir pats buvo labai skrupulingas. Jo sąžinės reikalavimai visiškai sutapo su prefekto reikalavimais – Jis iš tikrųjų abejojo. Žanas Valžanas ėjo tamsoje pirmajo. Liudesys, nerimas, rūpestis, nuovargis, nauja nelaimė privertusi bėgti nakčia ir ieškoti Paryžiuje, atsitiktinės prieglaudos kozetė ir savo. Reikalas derinti savo žingsnį prie vaiko žingsnio, nejučia taip pakeitė Žano Valžano eiseną ir taip suglebino visus jo judesius, jog net policija, netgi toksai seklys kaip Žaveras, galėjo apsirikti ir apsiriko negalėjimas per daug arti prieiti, seno mokytojo emigranto apdaras, tenardie pareiškimas jokys tos mergaitės senelis, pagaliau paskelbimas apie jo mirtį katurgoje visą tai didino žavero nerištingumą. Vieną akimirką jam buvo kilusi mintis pareikalauti į senio tučto jau parodyti savo dokumentus, bet jeigu ta žmogus nėra Žanas Valžanas, jeigu ta žmogus nėra ir senas garbingas rentininkas, tai jis greičiausiai yra vienas iš apsukruolių – giliai įsivėlusių į tamsių Paryžiaus nusikaltimų pinklės, vienas iš pavojingiausių gaujos vadovų. Duodas išmalda, kad paslėptų savo kitus talentus. Tai senas išmėgintas būdas. Jis turi patikimų draugų, bendrininkų, atsarginių būtų, kur ketina pasislėpti. Visi tie vingiai, kuriuos jis darė gatvėse, lyg rodi, kad tai nėra koks paprastas senis. Per greitai jį suimti reikštų papjauti vištą, kurį deda aukso kiaušinius – Kodėlgi nepalūkėti, žaveras buvo visiškai tikras, kad jis neištruks. Taigi jis jau gana nerištingai šimtą kartų klausdamas save, kasgi galėtų būti toji mislinga asmenybė. Tik daug vėliau Pontoazo gatvėje ryškioje vienos smuklės šviesoje jis galutinai atpažino Žaną Valžaną. Šiame pasaulyje yra dvi būtybės vienodai pajuntančios gilų vidinį virpesį motina atradusi savo kūdikį ir tigras vėl užėję savo grobį. Žaveras pajuto šį vidinį virpesį. Kai tik jis aiškiai pažino Žaną Valžaną pavojingą katurgininką, tai tuoj susigrėbė turys tik du vyrus ir paprašė Pontuazo gatvės policijos komisarą paspirties. Prieš čiumpant spigliuotą šaką reikia užsimauti pirštinės. Čia kiek sugaišęs ir dar staptelės prie Roleno kryžgatvio pasitarti su savo agentais, jis vos tik nepametė pėdsakų, tačiau greitai sumetė, kad Žanas Valžanas pasistengs tai padaryti, kad tarp jo ir jo persekiotojų atsirastų upi. Jis nuleido galvą ir susimastė, nelyginant pėdsekį šuo, kuris uosto žemę tirdamas ar teisingai eina. Žaveras su jam būdingu neklaidingu instinktu patraukė tiesiog prie Austerlico tilto. Vienas žodis muitininkui ir viskas paaiškėjo. Ar jūs matėte vyriškį su maža mergyte? Taip aš jį priverčiau sumokėti du su, atsakė muitininkas. Žaveras užėjo ant tilto kaip sykis tuo metu, kai Žanas Valžanas, laikydamas už rankos kozetę, ėjo per mėnesienos apšviestą plotą kitoje upės pusėje. Jis matė jį pasukant iš Menversent Antuano gatvę. Prisiminė Žanro akligatvį, kuris ten yra lyg spastai, ir vienintelį Druamiro gatvės išėjimą į Piktuso gatvelę. Jis užbėgo toliau už akių, kaip sako medžiotojai. Greitai aplinkiniais keliais pasiuntė vieną į savo agentų tam išėjimui saugoti. Sustabdė patrulį, grįžtant į arsenalo postą ir liepė jam eiti paskui jį. Tokiame lošime kareiviai yra koziriai. Antra vertus yra taisyklė, jeigu nori priveikti šerną, turi gerai nusimanyti, kaip medžioti su šunimis ir turėti daug šunų. Padaręs tuos patvarkymus ir žinodamas, kad Žanas Valžanas yra uždarytas tarp žanro akligatvio iš dešinės, be jo agento iš kairės ir jo patie žavero iš užpakalio, jis paėmė žiupsnį tabokos. Paskui prasidėjo žaidimas. Žaveras pergyveno žavingą pragarišką jausmą. Jis leido tam žmogui eiti pirmą save, žinodamas, kad tasai jau jo rankose. Trokšdamas kiek tai gali matitolinti arešto momentą, mėgaudamas įsmintimi, mintimi, kad tas tariamai laisvas žmogus iš tikrųjų yra suimtas. Lydėdamas jį aistringų žvilgsnių į tvoras, leidžias musiai paplasdenti, it katė leidžianti peliai pabėgioti. Nagai ir žnyplės turi baisų goslų džiaugsmą, kai pagautas gyvis kapanojas juose. Kokį malonumą teikia smaugimas. Žaveras džiugavo – Jo ištiesto tinklo akis buvo tvirtai sumekstos, jis buvo tikras pasisekimų, jam dabar tai reikėjo sugniaušti, kumšti. Turint tiek palidovų, Žaverui negalėjo kilti nei minties, jog Žanas Valžanas priešinsis, kad ir koks jis buvo ryštingas ir stiprus, kad ir kokios nevilties buvo apimtas. Žaveras linko pirmyn išlėto tirdamas ir griozdamas pakeliu į kiekvieną gatvės užkampį kaip vagės kišenes. Kai jis pasiekė voratinklio vidurį, musės jau nebebuvo. Nesunku įsivaizduoti jo įtūžį. Jis išklausinėjo savo sargybinį saugojusi Druamiro ir Pikpiuso gatves. Šis agentas nebuvo pasjudinęs į savo posto, nebuvo matęs, kad ten būtų praėjęs vyriškis. Kartais pasitaiko, kad elnis štai jau beveik paimtas už ragų ir jo nebėra, kitaip sakant, jis ištrūksta, nors šunų virtinės jam kabojo prie šonų. Tuomet ir patys seniausi medžiotojai nežino, ką sakyti. Net Diuvivie, Lingivilis ir Deprezas tik tai skėščia rankomis. Panašios nesėkmės akimirką Artonžas sušuko. Tai nebriedis oraganius. Žaveras mielai būtų šitaip sušūkęs. Jo nusivylimas šį momentą labiau buvo panašus į neviltį ir pasiutimą. Kaip Napoleonas padarė klaidų Rusijos kare, kaip Aleksandras padarė klaidų Indijos kare – Kaip Cezaris padarė klaidų Afrikos kare, kaip Kiras padarė klaidų Skitijos kare, taip be abejo ir Žaveras padarė klaidų savo žygyje prie Žaną Valžaną. Žaverui galbūt nereikėjo taip ilgai abejoti, ar tai iš tiesų senasis katurgininkas. Jam turėjo užtekti pirmojo pažvelgimo. Jam reikėjo stačiai jį suimti dar lūšnoje. Jam reikėjo jį suimti Pontuazo gatvėje, kada tikrai atpažino jį. Jam nereikėjo tarti su savo padėjėjais Roleno kryžgatvyje, ryškioje mėnulio šviesoje. Be abejo, pasitarti naudinga ir visada pravartu išklausinėti, ką mano petsiekiai šunys, kurie verti pasitikėjimo. Bet medžiotojas persikiodamas tokius neramius žvėris kaip vilkas ir katurgininkas turi būti labai žvalgus. Žaveras per daug susirūpinęs, kad šunys nesusipainiotų pėtsakose, pabaidė žvėrį, leido jam užuosti šunis ir pasislėpti. Ypač didelė jis padarė klaidą, kai vėl užėjęs pėtsakus ant Austerlico tilto, pradėjo šį baisų ir vaikišką žaidimą, mėgindamas tokį žmogų kaip Žanas Valžanas išlaikyti siūlo gale. Jisai įsivaizdavo esas stipresnis, negu iš tikrųjų buvo, ir tarėsi galys su liūtu žaisti kaip katė su pele. Draugiais manis esas per silpnas, netgi nusprendė prašyti paspirties, fatališkas atsargumas, dėl kurio sugaišta tiek brangaus laiko. Žaveras padarė visas tas klaidas, bet vis dėlto tai buvo vienas iš pačių gabiausių ir išmaningiausių seklių. Tikrąją tų žodžių prasme jis buvo tas, ką medžiotojai vadina sumanių šuniu. Tačiau kasgi yra tobulas? Ir didžiuosius strategus ištinka nesėkmis. Kaip lyną sudaro daugybė draugien suvytų virvelių, taip didelė kvailystė dažnai yra tik mažų kvailyščių suma. Įsklaidykite lyną po siulelį, paimkite atskirai kiekvieną į smulkiausių sėkmę lemiančių priežasčių ir jūs bevargo apsidirbsite su bet kuria